Konkretno govorimo o vrstama dobrovoljnih namaza. Nakon što smo govorili o vrijednosti namaza, koliko je namaz vrijedan, koliko je namaz bitan u islamu, šta čovjek postiže njime kod Allaha subhanahu wa ta'ala i na dunjaluku i sutra ako Bog da na ahiretu i na drugoj strani, onaj koji ne obavlja namaz, ko je on, kakvim se on smatra, šta ga čeka na dunjaluku i šta ga sutra čeka na vječnom drugom svijetu. Nakon što smo govorili o tome, zatim o načinu kako se obavlja namaz, prešli smo na govor o dobrovoljnim namazima. Nakon sunneta, prije i poslije farda, od najboljih dobrovoljnih namaza tokom dana jeste duha namaz. Tokom dana jeste duha namaz i o njemu smo govorili. Od najboljih dobrovoljnih namaza tokom noći jeste noćni namaz. Jeste noćni namaz ili kako se to čak i kod nas kaže, ta riječ postala i kod nas poznata, qiyamu lejl. Qiyamu lejl, odnosno noćni namaz. O vrijednosti ovog namaza govore brojni hadisi Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, pa ovom prilikom poslušajmo neke od njih. U hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'ala an, Allahov poslanik alihi salatu wasalam kaže da kada čovjek legne noću na večer, šetan dođe kod njegove glave i sveže tri čvora. Svaki puta kada sveže čvor, puhne u njega i kaže spavaj dubokim snom. Pa ukoliko se čovjek u toku noći probudi i spomene Allaha subhanahu wa ta'ala, zikri ga, spomeni, slavi veliča Allaha subhanahu wa ta'ala, jedan čvor se odveže ukoliko ustane i abdesti se, drugi čvor se odveže i ukoliko klanja namaz, treći čvor se odveže. I on to jutro osvane pun aktivnosti, pun snage. Dođim ukoliko se probudi, pa ništa od spomenutog ne učini, niti spomene Allaha subhanahu wa ta'ala, niti ustane abdesti se, niti klanja noćni namaz, ustane lijen mrzovoljan. U hadisu Amra ibn Abese, radijallahu anhu, Allahov poslanik alaihi salatu islam kaže, veličanstven hadis, kaže vrijeme kada je gospodar najbliži svome robu. Vrijeme kada je gospodar najbliži svome robu. Allahu pripada najuzvišeniji primjer. Kada ti je neko blizu, onda on ti može pomoći. On te čuje, odaziva se tvome zahtjevu, tvojoj molbi, pruža ti svoju pomoć, prati te, nadgleda te, zna sve o tebi. Allah subhanahu wa ta'ala njemu pripada najuzvišeniji primjer. Allah subhanahu wa ta'ala, on nas stalno nadziri, gleda, prati, Međutim, kada je posebno sa svim tim u svoga roba, kada, koje je to vrijeme, kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, vrijeme kada je gospodar najbliži svome robu, jeste duboka noć, pred kraj duboke noći, dakle, zadnji trenuci noći. Pa kaže Amru, ovom ashabu koji prenosi ovaj hadis kažemo Allahu poslanika alihi salatu slam, ako ikako možeš da budeš od onih koji u to vrijeme spominju Allaha subhanahu wa ta'ala budi. Zašto? Zato što je tad Allah subhanahu wa ta'ala najbliži svojim robovima i to najbliži je onim svojim robovima koji ga u to vrijeme slave veličaju spominju. U hadisu Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala spominje se da je rekao Allahu poslanika alaihi salatu wasalam Allah se divi dvojici svojih robova. Allah se divi pred svojim melekima, dvojici svojih robova. Pa je spomenuo čovjeka koji ustane noću od svoje supruge, od svog udobnog smještaja, sa svoje udobne postelje, ustane i slavi veliča Allaha subhanahu wa ta'ala, klanjamo namaz. Pa Allah subhanahu wa ta'ala se divi i kaže o moji meleki pogledajte ovoga moga roba. Imao je izbor da li da ustane da klanja meni ili da spava. Da spava pored svoje supruge. Ostavio je svoju suprugu, ostavio je svoju udobnu postelju, ustao je i stao pred mene da me doziva mojim govorom. Također došlo je u hadisu Abdullaha ibn Amra radijallahu anhuma da je Allahu poslanik alaihi salatu eslam rekao ko ustane noću pa klanja namaz sa deset ajeta, samo s deset ajeta. Na svom noćnom namazu prouči deset ajeta, taj neće biti upisan u nemarne. Dakle, ustanimo noću i klanjamo noćni namaz sa dvije kratke sure koje zajedno jedna i druga imaju deset ajeta. Može i više, ali najmanje deset ajta nećemo biti upisani u nemarne. Zatim kaže dalje Allahov poslanik alaihi salatu wasalam i ko ustane i klanja namaz sa stotinu ajeta, taj će biti upisan u one koji ponizno stoje pred Allahom subhanahu wa ta'ala i ustrajavaju u takvom svom položaju. I ko ustane noću i klanja namaz sa hiljadu ajeta, taj će biti upisan u one koji će biti ogromno, ogromno nagrađeni. Također u hadisu Enesa radijallahu ta'ala Allahu poslanik alihi salatu wasalam kaže Allah vam je propisao ili Allah vam je preporučio, Allah vam je dao namaz njegovih čestitih robova koji noću klanjaju, a danju poste koji ne griješe i nisu razvratni. Dakle, Allah vam je dao taj namaz svojih čestih robova koji kada klanjaju, klanjaju noću. U hadisu također kod imama muslima hadisu Ebu Horeire radijallahu ta'ala i drugi ashaba, kaže se da je bio upitan Allaho poslanik alaihi salatu wasalam o najboljem namazu nakon obaveznih namaza. Bio je upitan o najboljem namazu nakon obaveznih namaza pa je rekao as salatu fi džav fil lejl, namaz u dubokoj noći, to jest noćni namaz. Noćni namaz. Dakle, i brojni drugi hadisi. U svim ovim hadisima spominje se ogromna vrijednost noćnog namaza. Allah subhanahu wa ta'ala oprašta takvim svojim robovima. Allah subhanahu wa ta'ala je blizu takvih svojih robova. Oprašta im, odaziva se njihovim dovama, odaziva se njihovim zahtjevima. Što god traže, Allah subhanahu wa ta'ala im da. Allah se divi takvim svojim robovima. Allah je takvim svojim robovima u to vrijeme najbliži i Allah subhanahu wa ta'ala takve robove naziva čestitim i mnogo, mnogo ih nagrađuje. Što se tiče propisa ovog namaza, dakle, ovaj namaz je preporučen, dobrovoljan, nije nam stavljen u obavezu, ali ne smijemo, dakle, posmatrati u našoj vjeri sve crno-bijelo. Ukoliko nam je Allah subhanahu wa ta'ala nešto preporučio, Allahov poslanik alihi salatu sam također, pogotovo on u tome ustrajavao i Allah subhanahu wa ta'ala obećao za to ogromnu nagradu, onda nemojmo gledati što je to samo sunnet, što je to lijepo, što je to preporučeno. Žurimo, trudimo se da nakon obaveznih namaza imamo što je god moguće više i dobrovoljnih namaza, pogotovo ovog namaza, najboljeg namaza nakon dobrovoljnih, dobrovoljnih namaza. Postoje pojedini lijepi postupci vezani za noćni namaz. Šta činiti prije i poslije noćnog namaza? Kako bismo i taj sam noćni namaz obavili kako treba? Kako bi nam on bio potpun? Kako bismo se pripremili za njega? I kako bismo eventualno, ukoliko je u njemu bilo mahana, manjkavosti i nedostataka, kako bismo te nedostatke popravili, ispunili? Pa, dakle, prije svega, kada noću hoćemo da legnemo nakon dana, nakon akšama, jacije, kada idemo na spavanje nakon jacije, neophodno je da naumimo, nanijetimo, da ćemo ustati na noćni namaz, da navijemo sebi sahat, da kažemo drugim svojim ukućanima koji također ustaju, klanjaju noćni namaz, da nas probude. Jer ukoliko naumimo da ustanemo na noćni namaz, pa nas sans vlada, zaspemo dubokim snom, dan nam bio težak, umorili se mnogo, mi navili sahat, međutim nismo ga čuli, ugasili, ali smo naumili, nanijetili da ćemo ustati na noćni namaz, Allah subhanahu wa ta'ala će nam upisati kao da smo i klanjali noćni namaz, jer dijela se cijene prema namjerama. Došlo je u hadisu Ebu Derda radijallahu ta'ala da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam ko kada ode u svoju postelju, naumi da će ustati klanjati noćni namaz na veče, pa ga san svlada, sve dok ne osvane, njemu će biti upisano ono što je on naumio. Ono što je on imao namjeru da učini tokom noći, a taj san koji je spavao sve dok nije osvanuo, bit će mu upisano kao sadaka od Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, lijepo je preporučeno da ustrajavamo u obavljanju noćnog namaza, da ne prekidamo. Počesto, zašto dolazi do ovog prekida? Počesto dolazi do prekida zbog toga što mi znamo jednu noć, drugu noć, treću noć mnogo klanjati, mnogo rekata i na rekatima mnogo učiti da bismo kasnije kroz sedam dana u potpunosti ostavili noćni namaz. Ne, bolje je klanjati dva rekata ili četiri rekata, pa makar i kraće učiti, ali u ta dva rekata ili četiri rekata ustrajavati godinama, ustrajavati godinama, a ne ovako sedam dana i poslije nas nema nikako na noćnom namazu. Allah subhanahu wa ta'ala voli dijelo u kojim se ustrajava makar ono bilo, makar ono bilo malo. U hadisu Aisha radijallahu ta'ala anha spominje se da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao Huzu min al-a'mali ma tutiqun. Uzmite od dijela, činite dijela koja ste u mogućnosti činiti duže vrijeme, koja ste u mogućnosti činiti duže vrijeme, ustrajavati u njima, doista se Allah neće okrenuti od vas sve dok se vi ne okrenite od njega, odnosno sve dok vi ne ostavite ta dijela. Također, od nje, Ajša radijallahu ta'ala anaha, se prenosi da je upitan vjerovjesnik alaihi salatu wasalam o dijelima koja su najdraža Allahu dželle vala, pa je rekao ona u kojima se ustrajava, pa makar ona bila mala. Ona u kojima se ustrajava, pa makar ona bila mala. Dakle, bolje je da klanjamo dva rekata ili četiri rekata, da manje učimo, ali da svaku noć na takav način klanjamo noćni namaz, nego da klanjamo uh, 11 ili 13 rekata noćnog namaza i na njemu ostanemo sahat 2 pa nas poslije 7 dana nema nikako na noćnom, noćnom namazu. Zatim, preporučeno je, kada se noću probudimo, kada sahat zazvoni, navili smo sebi da ćemo ustati na noćni namaz i probudimo se, lijepo je, od je, da se protrlja lice, rukama, da se spomene Allah subhanahu wa ta'ala, da se izgovara određeni zikr kao što bi Allahu poslanika alihi salatu sam učio subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi duže vrijeme. Ukoliko bi dakle prevrtao se u postelji, kada bi ustao, protrljao bi svoje lice rukama, a zatim proučio završetak sure Ali Imran od ajeta inna fi khalqi samawati wal ardi dakle do kraja do kraja sure Ali Imran. Na takav način je postupio Allahov poslanik alaihi salatu sam kako nam prenosi Ibn Abbas kada je noćio kod svoje tetke Mejmune, dakle supruge Allahovog poslanika alaihi salatu sam pa je noću primijetio poslanika sallallahu alaihi wasallam kako se prevrtao, okretao, zatim ustao, protrljao svoje lice rukama i proučio ove ajete, zatim ustao, abdestio se i stao da klanja noćni, noćni namaz. Zatim, preporučeno je lijepo da svi ukućani, stanovnici jedne kuće, klanjaju noćni namaz. Kao što klanja muž, muškarac, lijepo je da klanja i žena. Lijepo je da muž propudi svoju suprugu. Spomnije se u hadisu, kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, Allah se smilovao muškarcu koji ustane noću, klanja noći namaz onoliko koliko mu Allah dozvoli, zatim probudi svoju suprugu da i ona klanja. Pa ukoliko ona odbije, ne bude mogla da se razbudi, ne bude mogla da ustane, on je pospe vodom po licu kako bi je probudio da ustane i klanja najbolji namaz nakon obaveznih namaza. I Allah se smilovao ženi koja ustane noću i klanja onoliko koliko joj Allah dozvoli pa kada završi s namazom, probudi svoga muža, ukoliko on ne bude mogao da se razbudi, poprće ga i ona vodom, vodom po licu. Zatim, spominje se u hadisu Ebu Hureyre radijallahu talan da je lijepo i da njih dvoje, muž i supruga, klanjaju noćni namaz zajedno makar dva rekata. Došlo je u hadisu kada ustane muž i probudi svoju suprugu, pa klanjaju dva rekata noćnog namaza, bit će upisani one koji mnogo Allaha subhanahu wa ta'ala spominju. I on i ona bit će upisani one koji Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo spominju. Dakle, lijepo je, vrijedno je, preporučeno je i tekako da se ustane i klanja noćni namaz. Makar dva rekata. Međutim, ukoliko bi čovjek ustao, imao je težak naporan dan. Ustane, probudi se on nekako. Hoće da klanja. Međutim, on sam nije svjestan svoga učenja na noćnom namazu. On uči i ne zna šta uči. Nije se razbudio. Nije odmoran nikako. Umoran je previše, preumoran. Bolje mu je da legne da spava. Ako ne može nikako da bude svjestan onoga što uči, bolje mu je da legne da spava. Kao što nam to Allah, poslanik alihi salatu wasalam, i preporučuje kada kaže kada neko od vas bude umoran, bude pospan u svome namazu, neka legne. Jer možda će u namazu htjeti da dovi za sebe pa bude dovio protiv sebe. Bude dovio protiv sebe. Neka legne, neka odspava. Kada se klanja noćni namaz? koje je vrijeme noćnog namaza. Noćni namaz se može klanjati od jacije namaza nakon što se završi s jacijom namazom pa do nastupa prave zore, dakle do sabahskog vremena. Može se klanjati noćni namaz. Dakle, može se klanjati odmah na početku noći, zatim u sredini i može se klanjati pred kraj noći. Hafiz ibn Hajar, veliki islamski učenjak, islamski autoritet koji ima najbolji komentar, njegov komentar na Buharin Sahih je najbolji komentar, Fethul Bari. Hafiz ibn Hajar, rahimehullahu ta'ala, kaže da nije bilo određenog vremena kod Allahovog poslanika, alihi salatu oslam, u kojem je ustrajavao u obavljanju noćnog namaza. Da se pridržavao tog vremena i samo tada uvijek tada klanjao noćni namaz. Ne, već kaže onda kada bi mu bilo lahko, tada bi klanjao noćni namaz, svakako. Dakle, pogotovo mi, islamski učenjaci se razilaze, da li je noćni namaz bio obavezan Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam, ili lijepo preporučeno sunnet, dakle, kao nama. Međutim, što se tiče nas, svi se islamski učinjaci slažu ili velika većina kaže da je to samo sunnet lijepo preporučeno, da nije, da nije obaveza. Pa dakle, ukoliko Allahov poslanik alihi salatu wasalam nije uvijek u isto vrijeme obavljao noćni namaz, već dakle onda kada je lahko, onda dakle možemo na takav način postupiti i mi, jer nisu nam svi dani isti čovjek se nekada više umori, nekada ne umori nikako i slično, nekada je odmoran, nekada može dočekati od jacije do sabaha, jeli, biti budan i klanjati noćni namaz i ostalo, nekada ne može, jedva dakle, stigne da klanja jaciju, a kamoli, nekada dakle, i ne klanja ništa od noćnog namaza. Zato, dakle, noćni namaz onda kada je lahko. Makar, dakle, nakon jacije namaza klanjao dva rekata odmah klanjao dva rekata, umoran čovjek, umorio se mnogo, posle jacije neka klanja dva rekata. Međutim, onaj ko može, lijepo je da klanja noćni namaz u zadnjoj trećini noći. Ko može, ko je pun snage, ko je odmoran. Dakle, onaj koji u mogućnosti, njemu je lijepo preporučeno da klanja noćni namaz u zadnjoj trećini noći. Tada je klanjao Davud alaihi salam, Allahov poslanik i vjerovjesnik i Muhammed sallallahu alaihi wasalam, također Allahov poslanik, pohvalio je njegov namaz i njegov post i rekao da su Allahu Jalla Ala najdraži dobrovoljni post i noćni namaz, post i noćni namaz Davuda alaihi salam. Davud alaihi salam je jedan dan postio, jedan dan nije postio. Dakle, na izmjenično, a noćni namaz bi klanjao u zadnjoj trećini noći. I sam Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, kao što smo čuli, da je rekao Amru ibn Abese, vrijeme kada je gospodar najbliži svome robu jeste u zadnjoj trećini noći. Pa ukoliko možeš da budeš od onih koji tada spominju Allaha subhanahu wa ta'ala budi. Također došlo je u hadisu da Došlo je u hadisu i hadis je vjerodostojan da se Allah subhanahu wa ta'ala u zadnjoj trećini noći spušta na ovo dunjaločko nebo. Kako se spušta, mi ne zalazimo u to. Došlo je u vjerodostojnom hadisu kod Buharije, kod muslima, mutafakun alih. Da se Allah dželavala spušta na ovo dunjaločko nebo i kaže ima li nekoga ko mi uči dovu pa da mu se odazovem. Ima li nekoga koji nešto traži od mene, pa da mu to dam. Ima li nekoga koji traži oprosta od mene, pa da mu oprostim? Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala po ovom hadisu kod Buhari i kod muslima spušta se na ovo dunjalučko nebo i kaže ima li nekoga koji mi uči dovu da mu primim tu dovu? Ima li nekoga koji traži nešto od mene da mu to dam? Ima li nekoga koji traži oprosta od mene? Istigfar mi čini pa da mu oprostim njegove grihe. Kada? U zadnjoj trećini noći. Zato ukoliko čovjek može, ukoliko je odmoran, ako može da obavlja noćni namaz, jer u namazu i tražimo oprosta i učimo dove i učimo, tražimo u tim svojim dovoma ono što nam treba i od Dunjalka i od Ahireta. Dakle, najbolje je te trenutke provesti, provesti u noćnom, noćnom namazu nakon je li što obavimo noćni namaz, a kako se klanja noćni namaz? Noćni namaz može da se klanja dva po dva. I Allahov poslanik alejhi salatu sam kada je upitan o dobrovoljnim namazima, pogotovo dakle o noćnom namazu, rekao je mesna, mesna, dva po dva, dva po dva. U hadisu Ajše radijallahu anha prenosi se da bi on klanjao četiri rekata. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, klanjao je četiri rekata, ne pitaj o njih, njihovoj ljepoti, njihovoj dužini. Zatim bi klanjao četiri rekata, ne pitaj o njihovoj ljepoti, njihovoj dužini. Zatim bi klanjao tri rekata. Zatim bi klanjao tri rekata. U jednom od citata ovog hadisa spominje se da bi poslanik sallallahu alaihi ve sellem u noćnom namazu, kada bi klanjao i kada bi otišao na seždu, ostao na seždi spominjući slaveći Allaha subhanahu wa ta'ala koliko je potrebno da neki od nas prouči 50, 50 ajeta. Dakle, u osnovi klanja se dva po dva. Islamski učenjaci kažu da i ova četiri rekata, da je poslanik alihi salatu sam klanjao dva po dva, a Allah najbolje, najbolje zna. Nakon što se završi noćni namaz, lijepo je, preporučeno je da se traži oprosta, da se sjedne nakon što se preda selam, jeli, završi se sa namazom da se traži oprosta. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kada opisuje svoje robove pa kaže wal mustagfirina bil ashar. I oni koji traže oprosta pred zoru. Kaže Hasan al-Basri rahimehullahu ta'ala da Allahu Allahovi čestiti robovi dugo stoje noću na noćnom namazu pred Allahom subhanahu wa ta'ala, a nakon toga traže oprosta od Allaha Jalla Vala za svoje propuste. Dakle, ukoliko je bilo tih nekih propusta, manjkavosti i nedostataka u tom namazu traže oprosta od Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Ukoliko čovjek prespava noćni namaz, ukoliko prespava noćni namaz, onda može da klanja taj noćni namaz između, može da ga naklanja između sabaha i podne između sabaha i podne. Pa je došlo u hadisu Aisha radijallahu anha da je rekla Allahov poslanik alihi salatu sam ukoliko bi ga prošlo nešto od noćnog namaza ili ukoliko ne bi klanjao noćni namaz zbog bolesti ili nečega drugog nešto bi ga okupiralo, klanjao bi u danu 12 rekata. Klanjao bi po danu 12 rekata. U hadisu Omera radijallahu talan prenosi se da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam ko prespava svoj uobičajeni dio noćnog namaza dakle, svoj uobičajni noćni namaz. Ko prespava, neka ga klanja između sabah namaza i jacije nam, i, i podne namaza. Ukoliko klanja između sabaha i podne namaza, bit će mu upisano kao da je, kao da je i klanjao taj svoj namaz noću. Dakle, noćni namaz, ukoliko se prespava ili čovjek bude okupiran nečim, pa ne bude u mogućnosti da klanja taj noćni namaz, može ga klanjati između sabah namaza i podni namaza. Dakle, nakon noćnog namaza čovjek klanja jedan ili tri rekata, vitr namaza pa to bude dakle ili 11 ili 13 rekata ukoliko uobičajeva na primjer, ukoliko je bilo običajno da klanja 11 rekata, pa prespava. Tu već je ne klanja 11 rekata, onda će sutradan kada osvane između sabaha i podne klanjati 12 rekata.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 Oh, no, no, no.